Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. June 23, 2000 Itinalagang prelate sa Bishop Edwin de la Peña ng Mission Society of the Philippines sa Territorial Prelature of Marawi. Gayunman, lumipas pang mahigit isang taon bago na isagawa ang kanyang ordinasyon ang prelatura ng Marawi ay nabuo November 20, 1976. Binubuo ito ng lalawigan ng Lanao del Sur kung saan ang Marawi ang kabisera nito. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.